15. nodaļa. Vēl senāku laiku noslēpumainā maģija. Meitenes sēdēja krūmājā, sejas ar rokām aizklājuši līdz izdzirda raganas balsi. Sakojiet visi man, un mēs pabeigsim šo karu. Tagad, kad lielais muļķis, lielais kaķis guļ beigts, mēs ātri tiksim galā ar cilvēku dzimtas salašņām un nodevējiem. Nākamās sekundes varēja kļūt bērniem liktenīgas mežonīgi kliedzot, dodām spalgi kaucot, mežragiem griezīgi gaudojot. Viss pretīgais pūlis sāka joņot pa kalnu nogāzi garām meiteņu slēptuvei. Viņas juta, kā aiztraucas gari, ledainam vējam līdzīgi, kā zeme dunza mīnutauru auļiem, kā gaisā uzspurdz netīrs spārnu mākons, gan melnie grifi, gan milzīgie sikspārni. Ja meitenes nebūtu tik satriekts par aslu un kaunpilno un briesmīgo nāvi, viņas noteikti trīcētu kā apšu lapas, bet tagad abas māsas par sevi nedomāja. Kad mežā iestājās klusums, Sjūzena un Lūsija uzrāpās pašā kalna galā. Mēnesis iegrimis viegli caurspīdīgajos mākoņos jau taisījās rietēt, bet viņas vēl varēja saskatīt virvēs sasaistīto mirušo lauvu. Meitenes nometās uz ceļiem mitrijā zālē un skūpstīja augstos seju, glaudīja brīnišķīgo spalvu, pareizāk sakot to, kas tur vēl bija palicis, un raudāja līdz pietrūka asaru. Tad viņas paskatījās vienu uz otru, sadavās rokās, lai nejustos tik vientuļas, un atkal sāka raudāt, un atkal apklusa. Beidzot, Lūsija sacīja, es nespēju skatīties uz šo briesmīgo uzspurni. Varbūt mēs varam to noņemt. Viņas mēģināja to izdarīt. Ar noslušajiem pirkstiem nakts vistumšākajā laikā tas nebija tik vienkārši, taču pēc ilgiem pūliņiem meitenēm izdevās uzpūru novilkt. Tagad uz lauvu skatoties, abas sāka raudāt vēl sirsnīgāk. Skūpstīja un glaudīja viņu, noslaucīja asins un putas. Es pat nevaru aprakstīt, cik meitenes jutās vientuļas, bezpalīdzīgas un noskumušas. Kā tu domā, vai mēs varēsim viņu atsiet vaļā, jautājas Jūzena taču ļaunie briesmoņi bija tik spēcīgi savilkuši vīrves, ka viņas nespēja atsiet mēzglus. Es ceru, ka neviens no bērniem, kas lasa šo grāmatu, nav bijis tik nelaimīgs kā Sjūzena un Lūsītē naktī. Bet, ja jūs tomēr esat raudājuši visu cauru nakti un izraudājuši visas asaras, tad zināsiet, ka pēc tam pārņem dīvains miers. Sajūta, ka vairs nekad nekas nenotiks. Vismaz abām meitenēm tā likās – Pilnīgā klusumā aizsteidzās stunda pēc stundas, un viņas pat nejūta, kļūst ar vien augstāks un augstāks. Beidzot, Lūsija ievēroja, ka pirmkārt debesis kalna austrumu pusē bija kļuvušas daudz gaišākas nekā pirms stundas. Otrakārt, zālē pie kājām bija vērojama kaut kāda kustība. Sākumā viņa nepievērstē nekādu uzmanību, vai nav vienalga. Kāda tam tagad nozīme? Bet drīz Lūsija pamanīja, ka sīkas radībiņas, lai kas tās arī būtu, rāpoja augšu pa akmens galda kājām un tad sāka skraidīt pasalam ķermeni. Viņa pieliecās un ieskatījās ciešāk, tie bija mazi, pelēki dzīvnieciņi. Fui! Iesaucās Sjūzen, kas stāvēja galda otrā pusē, cik pretīgi, tās ir riebīgas mazas peles, kas rāpo ap viņu vācieties projām. Un viņa pacēla roku, lai tās aizdzītu. Pagaidi, sacīja Lūsija, kura visu laiku tās cieši vēroja, Vai tu redzi, ko viņas dara? Abas meitenes noliecās un sāka pētīt. Man liekas, iemnījās Susan, cik dīvaini, tās grauž vīrves. Tā jau es domāju, Lūsija sacīja, man šķiet, ka tās ir draudzīgas peles. Nabadzītis nesaprot, ka viņš ir mīris, domā, ka palīdzēs, ja viņa acies vaļā. Bija jau krietni vien gaišāks. Meitenes pirmo reizi paskatījās vienu uz otru, cik abas bija bālas. Viņas redzēja, kā peles grauž virves, simtiem mazu lauku pelīšu, un beidzot cita pēc citas visas virves bija pušu. Debes austrumu pusē jau kļuva gluži gaišas un zvaigznes blāvs, izņemot kādu lielu zvaigzni pie paša austrumu apvāršņa. Meitenēm kļuva ļoti augsti. Peles izklīd. Māsas aizmet projām pārgraustās auklas, bez tām aslans vairāk līdzinājās sev. Un katru mirkli Viņa mirusī seja izskatījās cēlāk, jo rīta gaismā to varēja labāk saskatīt. Mežā iespurdzās putns. Meitenes pat satrūkās, jo stundām ilgi nebija bijusi dzirdama neviena skaņa, tad cits putns atšķivināja pretī, drīz viss mežs skanēja putnu dziesmās. Bija skaidrs, ka nakts beigusies un pienācis rīts. Man ir tik augsti, Lūsija teica. Man arī, atbildēs Jūzena, Pastaigāsimies mazliet. Viņas aizgāja līdz kalna austrumu nogāzē un paskatījās lejup. Lielā zvaigzne gandrīz pazudusi. Mešs izskatījās tumši pelēks, bet tālumā pie apvāršņa bāli laistījās jūra. Debesis pamazām sārtojās. Lai mazliet sasildītos, meitenes staigāja uz priekšu un atpakaļ starp kalnu austrumu malu un azlanu. Cik nogurušas bija viņu kājas – Tad meitenes beidzot uz mirkli apstājās, lai paskatītos uz jūru un kērs paravēlas pili, kur tikai tagad varēja saskatīt. Sarkanās vītriņas starp jūru un debesīm pārvērtās zeltainā un lēnām no ūdens izslīdēja saules maliņa. Tajā brīdī abas izdzirdēja aiz muguras skaļu troksni, apdulinošu krakšķēšanu, gluži kā milzis būtu saplējis savu milžu šķīvi. Kas tad tas? Uztraucās Lūsija sagrādams Jūzenes roku. Man, man bail atskatīties, sacīs Jūzena. Tur notiek kaut kas briesmīgs. Un atkal aslenam kaut ko ļaunu dara, teica Lūsija. Iesim ātrāk. Viņa pagriezās vilkdams Jūzenu sev līdzi. Saules gaismā viss izskatījās gluži citādi. Krāsas un ēnas bija pārvērtušās, un pirmajā mirklī māsas nesaprata, kas īsti noticis. Tad viņas ieraudzīja, ka akmens galds sašķēlies divās daļās un aslans pazudis. Kādas šausmas kliedza meitenes un pieskrēja pie galda. Ak, cik ļauni, Lūsija raudāja, pat mirušu viņu neliek mierā. Kas to izdarīs, iesaucās Sjūzena. Ko tas nozīmē? Atkal maģija? Jā, aiz muguras atskanēja skaļa balss. Atkal maģija. Viņas pagriezās. Meitiņa priekšā saulē mirdzēdams lielāks nekā agrāk, Krēpes purinādams, tās acīm redzot bija ataugušas, stāvēja pats Aslans. Ak, Aslan, iekliedzās meitenes skatīdamās uz viņu gan ar bailēm, gan prieku. Tātad tu neesi mīris, mīļo Aslan? Lūsija jautāja. Vairs nē, atbildēja Aslans. Tu neesi, neesi. Drabošā balsī jautāja Sjūzen, nespēdam izteikt vārdu rēks. Aslans noliec savu zeltaino galvu un nolaizīja viņai pieri. Sjūzena sajūta elpas siltumu un kažokas maržu. Vai es pēc tāda izskatos? Viņš vaicāja. Ak, nē, tu esi dzīvs, tu esi dzīvs, ak, Aslan! Iesaucās Lūsija, un man abas meitenes apkrita viņam ap kaklu un sāka skūpstīt. Ko tas viss nozīmē? jautāja Sjūzena, kad viņas jau bija mazliet nomierinājušās. Tas nozīmē, sacīja Aslans, ka ragana, lai gan zināja noslēpumaino maģiju, tomēr nezināja vēl sensenāku laiku noslēpumu. Ja viņi spētu ielūkoties vēl dziļāk pagātnē, klusumā un tumsā, laikā pirms nārnīs rašanās, tad būtu izlasījusi citas burvju zīmes. Ja uz galda nodevēja vietā tiek nogalināts nevainīgs upuris, kas sevi labprāt ziedo, tad akmens galds pats salūst un nāve atkāpjas. Un tagad? Ak jā, ko tagad? Jautāja Lūsija, pielēkdama kājās un sasizdama plaukstis. At, bērni, sacīja lauva, es jūtu, ka spēka atgriežas. Ķeriet mani! Kādu mirkli viņš stāvēja uz vietas, acis smirdzēja, locekļi saspringti trīcēja, asta šaudījās uz abām pusēm, tad paliecās augstu gaisā, pārlēc pāri meitiņu galvām un galdam, Pati nezinādam, kāpēc Lūsijas miedamās rāpās pāri akmens galdam, lai viņu noķertu. Aslans atkal aizlēca. Sākās trakulīga pakaļdzīšanās, riņķi pēc riņķa apkārt kalnam. Te viņš atstāja meitenes bezcerīgi tālu aizmugurē, te ļāva gandrīz noķert aiz astes. Te izskrēja starp viņām, te uzsvied viņas augstu gaisā un tad saķēra savās milzīgajās, brīnišķīgi samtainajās ķepās. Te spēja apstājās, un visi trīs saķērušies kūliņoja pa zāli, un tad nevarēja saprast, kur kājas, kur ķepas, kur rokas. Tāda draiskošanās bija iespējama tikai Nārnijā. Lūsītā īsti nekad nesaprata, vai tā bija rotaļa ar pērkonu negaisu vai kaķēnu. Visdīvainākais bija tas, ka brīdī, kad visi smagi elzdami atkrita zālē, meitenes vairs nejūt ne nūgurumu, ne badu, ne slāpes. Un tagad, sacīja Aslans, ķersimies pie darba. Es jūtu, ka tūliņ sākšu rēkt aizspiediet ausis. Tā viņas arī darīja. Kad Aslans piecēlās un atvēra rīkli, gatavodamies rēcienam, viņš izskatījās tik draudīgs, ka māsas pat neuzdrošinājās uz viņu skatīties. Meitenes redzēja, kā no viņa rēciena noliecās koki, gluži kā zāle pļāvā pēc vēja brāzmas. Tad viņš sacīja: Mums garš ceļš priekšā, sēdieties jāšus man mugurā. Aslans pieliecās, un bērnu uzrausās siltajā zeltainajā mugurā, Vispirms apsēdās Sjūzena, stingri ieķerdamās krēpēs, tad viņai aiz muguras Lūsija turēdamās pie māsas. Lauva strauji piecēlās un traucās uz priekšu ātrāk par jebkuru zirgu no kalna lejā un meža biezokni iekšā. Tas bija visjaukākais piedzīvojums Nārnijā. Vai jūs kādreiz esat auļojuši uz zirga? Mēģiniet to iedomāties tikai bez pakavu klaucieniem un šķindoņas, jo milzīgās ķepas gandrīz nedzirdami skāra zemi, bet melnās, pelēkās vai kastaņbrūnās zirga muguras vietā iedomājieties zeltainu kažoku un vējā plīvojošas krēpes. Vēl iedomājieties, ka traucaties divreiz ātrāk par straujāko sacīkšu zirgu, un šis auļotais nebija nedz jāvada, nedz tas arī pagura. Tas drāzās tālāk un tālāk, ne paklupa, ne saminstinājās, droši un veikli lavierēja starp kokiem, lēca pār krūmājiem, mežrožu audzēm un strautiņiem, pārbrita pāri platām upēm un pārpeldēja pavisam varenas straums. Viņš auļoja nevis pa ceļu vai parku vai klajumu, bet cauri visai pavasarīgai nārnijai. Pa ēnainām diškabāšu alejām, saules pielietām ozola audzēm, caur sniegbaltiem ķiršu dārziem, atbalsu pilnām alām, augšu pa vējainām nogāzēm, kas klātas ugunīgiem irbuleņu krūmiem, pāri viršu apaugušām kalnu terasēm – pa galvu reibinošām kalnu grādām, tad lejup, lejup, un tad atkal cauri aizaugušajām ielējām pa bezgalīgām zilu ziedu pļavām. Bija jau gandrīz pusdiena, kad viņi nonāca stāva kalna galā, kura pakājie ieraudzīja pili. No augšta izskatījās gluži kā rotaļlieta, kas celta, kā viņiem šķita tikai no smailiem tornīšiem, bet lauva joņoja lejup tādā ātrumā, ka ar katru mirkli tā kļuva lielāka, un pirms meitenes paspēja pajautāt, kam tā pieder, viņa jau bija netālu no pils. Tagad tā vairs neatgādināja rotaļlietu, bet visā varanumā draudīgi izslējās viņa priekšā. Starp pils mūra izrobojumiem neviens nebija redzams, arī vārti bija ciet, bet aslans tādā pašā ātrumā drāzās uz priekšu. Tas ir raganas nams, viņš ieraicās tagad bērni turieties stingri. Nākamajā mirklī viņām likās, ka visa pasaule sagriezusies kājām gaisā – Lauva sagatavojās tādam lēcienam, kādu nekad nebija veids pārlēc. Tagad būtu jāsauc par lidošanu, nevis lēkšanu, tieši pāri pilsētas sienai. Meitenes gluži bez elpas, bet sveikas un veselas noripoja no viņa muguras un ieraudzīja, ka atrodas plašā akmens pagalma vidū, kas pilns ar statujām.